На почетокот би сакал да да ви поставам едно прашање во поглед на значи, темата која што ќе имаме. А, дали има меѓу вас некој кој што не знае да вози велосипед? Менка? Па, добро, може би тие ја потешко се доаѓало до велосипед. А, интересно е што Јас научив, ама научив тогаш кога нозете ми беа доволно долги за да <laughs> можам да се подпирам на земја за да не паднам. Значи тоа беше негде седмо оделение, бев седмо оделение и тоа кога се учев прв пат, мислам нормално предходно сум возел на три тркала, нели како малецок, ама тоа не е, значи не мислев на таков велосипед, таквиот секој знае и може да го вози. Значи в седмо оделение и тоа на пони, оние пони се ги знаете, тие малеци, помалите, пони ги викавме ние. А, и ви кажав, значи, во, на таа возраст, кога едноставно можев, ако <laughs> се занишам да можам да се подправам на своите нозе, значи, што знам, може би бев некако страшливец во тој поглед. Има некои работи кои што никогаш не ги научив во животот. Е, не научив да пливам. <laughs> така да, ако ме фрлите во некоја поголема вода, тешко мене. А, меѓутоа, па и нема човек кој што знае се, нели? Може да има уште време и да научам, и ако се трудеа многу околу мене <laughs> да, да ме научат, ама ете, не успеа, вероятно, повторно. Може да сум страшлив од вода. Но, знаете, има луѓе кои што, имаше еден во Свети Николи, тоа во подмината возраст малку, може некои 40 и нешто, значи тоа е во периодот кога јас бев тинеджер тие години, а, нешто знаеше да, да го вози велосипедот, нешто знаеше и без раце да вози, туку дури седнуваше на рачките и го возеше на назад. На рачките седеше, значи не на седиштето. И го возеше, вртеше назад односно, нели, напред вози на некој начин велосипедот, меѓу тоа испаѓа назад во однос на неговата положба. Значи, ете луѓе кои што до таа мера го усовршиле тоа нешто. Кога ќе кажете во наш денешен значи, термин или жаргон, значи, еве, возите велосипед без раце, тоа значи дека толку многу сте го сте совладале таа техника на возење. Значи, едноставно вие толку лесно да владеете со велосипедот. Да. А, ке видиме на почетокот каде овој израз без раце се споменува во Библијата и што би значил. Затоа испомнав некако во контекст за да влезе она дека не многу раце се кренаа за време на опулката, значи помина без раце, да кажем така, без не многу раце. Но е ќе отвориме за почеток, значи првиот почетен стик ќе ни биде во Јов. Јов 34 глава 20 стих. Јов 34:20 да видиме во кој контекст се користи овој израз. Умираат во еден миг среде глува ноќ. Народите се брануваат, поминуваат, мокните паѓаат без човечка рака. Зашто неговите очи се над човечките патишта и тој го гледа секој негов чекор, нема таков мрак и ниту смртна сенка каде би можел ле да се скријат оние што прават неправда. Овие стихови ни кажуваат, ни зборуваат во контекст на тоа кога неправедните ќе ја добијат својата заслужена казна, на кој начин значи сето тоа се случува без никаква човечка интервенција. Значи, изразот без човечка рака, без рака, значи дека човекот нема никаков удел. Тоа е Божие дело. Колку и да е чудно тоа дело, сепак Бог ќе ги на некој начин екзекутира. Значи. Тоа значи, паѓаат моките без човечка рака. Денеска има многу такви кои што придобиваат мок и се уште, уште повеќе и повеќе придобиваат, значи едноставно, веројатно, гледаме на глобално ниво кон што се движи светот. Моките да биде во раците на неколку мина, а сите други да бидат робови. Меѓутоа, еве за жал, таквите доколку не се обратат, како ќе завршат. Значи, нема да им пресуди човечка рака, туку токму Бог. Значи, изразот без раце Значи, без човечка интервенција. Еве некои други стикови, ќе отвориме во оние познати добро проучување, верувам, глави од Данило, значи книгата на пророк Данило, каде што е е опишена повторно човечката историја, знаете, преку кипот што го видел во, на сон на Вуходоносор, Бог му е опишал целата човечка историја до самиот крај и да не спомнуваме, значи, златна глава, па сребро, градите и раците од сребро, три истории од стих го читам, стомакот и бедрата од бронза, нозето од железо, стапалата делумно од железо и делумно од глина. Тоа е оној стадиум во кој што човештвото, историјата на човештвото се наоѓа денеска делумно железо, делумно глина. И што се случува понатаму? Ги наблюдуваше. Одненадош се одвали камен, а да не го допре рака. Па удри во кипот во стапалата од железо и глина, да го скрши. Ако читаме понатаму, ќе видиме дека тој камен прераснува во една голема гора. И ние многу добро знаеме дека ова го символизира воспоставувањето на Божето царство. Значи, после сите овие царства, сите овие избеднувања и денешната состојба на железо и глина, се одвалува, значи, еден камен кој што не го допира човечка рака, не е допрен од рака. Значи, Бог ја превзема ситуацијата во своји раце. Знаете, како и да биде, што и да биде, знаеме, ова е едно големо кребрување, дека Бог има се под своја контрола. Се има во своји раце. И на глобално ниво, па и на наше, значи, лично ниво, во, во, нашиот личен живот. Данило 8 глава, 25 <clears throat> стих, овде ни се кажува за малиот рок. Значи, 8 глава, 25 стих. Заради неговата лукавост, измамата ке успела во неговата рака тој ќе се вознесе во своето срце, ќе упропасти мнозина во мирно време. Значи, со своји заложби, со својата лукавост, овој мал рок ќе прелаже мнозина, ќе упропасти мнозина. Но, значи, ќе му се спротистави на кнезот над кнезовите, ама не со рака ќе биде скршен. Повторно, ќе оди до некаде оваа човечка историја, па и малиот рок, и неговите заложби за некакво се обединување, глобализација на секакво ниво, па и на религиозно, и при тоа ке мами мнозина ќе упропасте, меѓутоа ќе дојде момент кога не со човешка рака ќе биде срушен. Че значи, повторно Бог ќе си ги преземе работите во своји раци. Без раце, значи без човечка интервенција. Да отвориме сега во новиот завет во Марко, 14 глава. Марко 14. П7 58 знаете, многу лажни сведоци сведочеле лажно против Исуса, меѓутоа некако нивните сведоштва не се подударале едно со друго, знаете, кога еден лаже или па повеќето лажат вие немате значи, слагање на нивните сведоќства. Тоа е самото доказ дека го прашање е лага и на крајот му нашле двајца лажни сведоци, кои што двајцата не било тешко да се договорат што ќе кажат во прилог против Христа. Значи, читаме во 57 и 58 стих. И некој стана и сведоќе лажно против него, против Исуса, велејки, ние го чувме како зборуваше, ке го урнам овој ракотворен храм и за три дни ќе изградам друг неракотворен. Ова е интересно. Да се подсетиме на, на која ситуација стану, за која ситуација стане озбор. Во Јован 2 глава ќе отвориме. Јован 2 глава, не е следниот стих. Ова е после она прво чистење на храмот, што Исус го направил. И читаме до 18 стих, тогаш јудејците го праша, со каков знак ќе ни докажеш Значи, ни го докажуваш тоа што го правиш. Откаде ти е авторитетот? Со каков знак ни потврдиш дека имаш авторитет да направиш вакво нешто? А знаеме што сторил Исус со она прачка, значи, што ја направил. Превртувајќи ги сите тие минувачки столови маси таму и пуштајќи ги на слобода сите животни кои што се затекнале во предворјето на храмот. И што читаме понатаму, значи во 19 стих, Исус им одговори и рече, разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дни. Тогаш јудејците рекоа, храмот е граден 46 години, ти за три дни ли ќе го подигнеш? Телесен човек така размислува, не може да ја свати воопшто духовната порака, но тој зборуваше за храмот на своето тело. И, кога воскресна пак од мртвите неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па му поверува на писмото и на зборот што Исус им го рече. Значи Исус мислел на храмот на своето тело, всушност. Дека ќе го разруши, ово е ракотворен храм, и потоа повторно ќе го подигне, ќе подигне, ама ќе подигне сега неракотворен храм. И сега, дали Исусовото тело било ракотворено? Значи, рековме, без раце, значи без човечко учество и интервенција, али ракотворено, значи сеја се присутни рацете. Дали Христовото тело било ракотворено? Читаме во евреите дека Бог му дал тело, меѓутоа како како Христос се родил, од кај се родил? Имало ли учество човечко во неговото раѓање? Сепак имало. Да, знаеме дека бил зачнат од Светиот Дух, меѓутоа бил роден од жена. Значи, тој ракотворен храм ќе го срушам и за три дни, укажувајќи нели, на неговото потоа воскресение, ќе, го, ќе воскреснам, значи, ќе, го, ќе, ќе, ќе изградам нов неракотворен храм. Дали имало човечка, човечко учество и интервенција во неговото воскресение? Не може ни да има. <laughs> Како? На кој начин? Можеме ние да воскреснеме некого? Па дори, нели, на крајот вели, ќе воскреснуваме, ма, ние, со своји раци, со своји сили? Не. Повторно со Божја сила, значи. Вакво нешто ќе се случи со нас. И во телесна смисла, значи, која ќе го добиеме тоа прославено тело, тоа е тоа неракотворено, тоа е, тоа е тотално Божје дело, значи, ќе биде нема, немаме никакво фудел ние во правењето на тој неракотворен храм, на тоа неракотворено тело што ќе го добиеме, меѓутоа и подлабоко ова има смисла. Исус сака ова да го стори со сите нас и во духовна смисла. Еве да читаме во второ послание до коринќаните. Значи второ послание до коринќаните. Пета глава, први стих. Второ послание до коринќаните, пета глава, први стих. Зошто знаеме, ако се разурне нашиот земен дом, кој е како шатор, а на што алудира шатор? На храмот не. Пред првин било шатор, скинија, тоа било храмот, каде што значи, се богослужело. Имаме од Бога зграда, значи од Бога, вечен дом на небесата, што не го изградила човечка рака. Сите ние сме храмови, еднаш државме тема која зборувавме на онаа серија која имавме за, за светињата, а, кажавме дека а, всушност а, чистењето на светилиштето горе на небесата е а, во онаа а, по индивидуална смисла чистење на нашиот храм. Зато што ние сме храмови. Секој човек му служи на нешто или на некој. Или му служиме, му служиме на Бога, или служиме на своето јас, на своите страсти, на своите желби, или пак може би служиме на некого друг, некој кој што го не е идол во животот, сме го идолизирале до таа мера, значи. И сите ние сме храмови, односно еве тие шатори, земски. Сите ние сме направени од татко и мајка и сите ние имаме значи, стекнато а, слабости, склонности од нив, па уште и односно вродени ни се тие, значи наследени, а уште па истекнуваме со текот на животот. И Бог сака да направи од нас неракотворени храмови. Нешто што е вон нашиот дофат, нешто што е чисто негово дело. И како го прави тоа тој? Бог сака да направи од нас, да направи од нас нови созданија, Сега ја подсекам на еден стих, меѓутоа, еве да прочитаме во Колосијаните, напред, Колосијаните. Колосијаните отвараме во втора глава и читаме од деветиот стих. Зашто во него живее сета полнота на Божеството, се мисли во Исуса, и вие сте исполнети во него, кој е глава на секое началство и власт – во него сте и обрезани со неракотворно обрезание. Озборувавме за обрезанието, е во повторно. Во него сме обрезани со неракотворно обрезание, со соблекување на гревното тело по обрезанието на Христа, откако бевте погребани со него, во крштение, во кој воскреснавте со него преку верата во действото на Бога кој го воскресна од мртвите. На кој момент, на што се, за зашто се зашто ни зборува овде Павле во овие стихови? Неракотворно обрезание. Крштевањето. Вели се крштевте. Значи, моментот кога ние му го предаваме животот на Бога, Наново раѓањето, всушност тој момент уште го нарекуваме и наново раѓање. Тоа неракотворено обрезание е всушност на новото раѓање. Тоа е моментот кога Аврам поверувал и таа вера му се засметала за праведност. Значи, уште пред обрезањето. Обрезањето е нели, знак на оправдувањето со вера. Значи, на новото раѓање е моментот од кога, всушност, Бог од нас произведува нови созданија. Прави неракотворени храмови. Тоа е она што е чисто Божје дело. Че ова ни кажува дека нановото радење е чисто Божје дело. Нема наш удел. Значи, праведноста, сушност, е долу рацете. Без раце. Без човечки удел, без човечка интервенција. Да читаме уште некој стих, Филипијаните 3.3. Зашто ние сме вистинско обрезание, ние кои служиме со Божиот дух и се фалиме во Христа Исуса, а не се надеваме во телото. Тоа е човекот кој што е наново роден. Вели не од машка поход, не по тело, родениот од дух е дух, чироден од духот, наново раѓање, имаме еден нов, неракотворен храм, чисто дело е чисто Божие. Ефесијаните 2.10 Ефесијаните 2.10 Имено Негово дело сме. Чие дело сме? Што значи Негово дело сме? Така е. Значи, имаме еден скулптор кој што направил, не знаме, споменик на плоштат. Тоа дело е негово дело. Негово дело сме, негова творба, негов производ. Создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Така Бог не ги создал на почетокот Адам и Ева. Но после падот во греф, значи, тој неракотворен храм сега сака да го направи, односно, ракотворниот храм сака да го направи неракотворен. Значи, тоа е тоа наново раѓање, во кое што ние немаме учество. Ние сме Божје дело, комплетно создадени, значи Бог кога создава од нас, од нас а, значи, ново создание, создава создание за добри дела. За ништо друго. Че Бог има целосна контрола над процесот на праведност. От тој дел, значи, до крштевањето е всушност го нарекуваме и оправдување. Меѓутоа имаме еден друг дел, потоа растењето во духот, така наречено посветување. Чие дело е посветувањето? Знаете, порано, јас така бев учен, лично, дека да, ние треба нормално се каеме за нашите гревови и Бог не оправдува, меѓутоа потоа имаме и ние свој удел. тоа ќе видиме од многу примери, поготово во вториот дел од оваа проповед, значи следната сабота, дека кога ние ќе замешаме наши прсти, наши раце, и обично правиме карма каша. Ќе расипаме се. Еве што вели Значи Елен Вајт во Христови очигледни полуки, односно Христови параболи, коментирајќи на овој стих, Осно не знам дали баш коментарот е на овој стих, меѓутоа, кога се употребува зборот дело, негово дело сме, а, стои, значи, во грчкиот станува збор за ткаенина, производ. И еве, што запишал Елен Вет во Христови параболи. Само покривалото што ни го подарува Христос, може да стори да се појавиме во Божие присуство. Со тоа покривало, со таа облека, значи таа ткаенина, на својата праведност, Христос сака да покрие секоја покајничка и верна душа. Че значи, тоа е тоа оправдување. Тој кажува, те советувам да си купиш од мене бела облека, за да се облечиш и да не се открие срамот на твојата голотија. Таа облека, искаена на небесниот разбој, нема во себе ниту една нишка на човечка заслуга. Еве го евангели, евангелието што го проповедал Павле. Вечното единствено евангелие. Нито една нишка на човечка заслуга. Христос во човечка лика изградил совршен карактер и истиот карактер тој ни го нуди и нам. И сега забележете овој наш дел, кој што обично ние го правиме. Така сите станавме нечисти, а сета наша правда како извалка на облек. Исаја 6.4.6 Се што можеме да сториме ние самите е извалкано со греф. Че значи, ние, кога нешто ќе земеме да правиме, нешто да, е, како Аврам сакал да му помогне на Бога, ние ќе расипеме. Секогаш е така, значи, кога станува, станува збор за спасението. Значи, подалеку рацете. Дори самиот крст, пазите, ако, ако зборуваме за крстот, што значи крстот? Вели, ние, ние самите треба да се распнеме, да бидеме распнати, да го распнеме своето јас, заедно со Христа на крстот. Што значи? Можете вие нешто со рацете, нешто, нешто можете да допринесете во тоа спасение. Не, самиот Исус кога висел на крстот, се кавате какви, какви зборови му били упатувани? Па спасуваш други, ај сега да те видиме спаси се сам. Дали го забележувате изразот? Спаси се сам. Единствен начин. Исус се моли во Гециманија, Господе, има ли друг начин? Со други зборови, нели? Ако може да ме одмине оваа чаша, има ли друг начин? Но сепак нека биде Твоја воља. Факт е дека нема друг начин на спасение, освен преку крстот. А самиот крст е символно оправдување со вера. Исус можел да се спаси сам. Можел да се симне од крстот. Кој можел да го спречи? Ама го сторил тоа, нити ќе имало спасение за нас, целото човештво, ниту пак ќе го проповедала Евангелијето за кое што еве, нели, Павле и останатите има, има, а, многу жестоко се расправале во, значи, во тие први а, години после Христа. Немате оправдување со вера ако можете да се спасите без крстот. А кога сте приковани на крст, вашите раце се приковани едноставно, не можете ништо со нив. Спомнавме, не само оправдувањето, и посветувањето е тот целосно Божје дело. Еве, во Ефесијаните отвараме во пета глава, Ефесијаните 25 и 26. Оној дел каде што се зборува за Христовата невеста, за неговата црква. Што велат овие стихови? Мажи, любите ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, еве го крстот, за да ја освети, очистувајќи ја во водното капење на Словото и да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ниту брчка, или што и да е слично за да биде света и непорочна. Кој го врши осветувањето, посветувањето овде? Христос. За да ја освети, чистејќи ја преку Словото. Или еве уште еден стих, Евреите 10.10. 10. повторно крстот е овде, во центарот на вниманието 10.10. Според таа воља, според Божјата воља, осветени сме преку приносот на телото на Исуса Христа еднаш за секојаш. Како сме осветени? Самите имаме некако фудел во нашето посветување. Тоа е Божје дело. Целосно Божје дело. Евреите 13.12. Сличен контекст. Затоа Исус, за да го освети народот преку својата крв, пострада надвор од градската порта на Голгота. Како што напоменавме и кажавме, самиот крст значи без раца. Без наш човечки удел. Да отвориме во Јован 17 глава. Јован 17 глава, од 17 до 19. Јован 17, 17 до 19, она позната Исусова молитва. Што моли Исус од својот Отец? Освети ги во својата вистина. Твоето слово е вистината. Освети ги твое, со Твоето слово, со други зборови. Како што Ти мене ме испрати во светот, така и јас ги испратив во светот. За нив се осветувам себе си за да бидат и тие осветени во вистината. И самиот Исус се посветувал. На кој начин? Самиот? Со своји заложби? Или не оставил еден совршен пример? Еве да видиме како. Во Лука, што, што се спомнува во Лука во втората глава, Лука 2, 40. Се кажува за Исус како дете. Еден стих кој што многу кажува. Иако знаете, луѓето знаат да кажат, не достасуваат, но го извешта и за тој период од неговиот живот, за неговото детство, за неговата младост. Еве го извештајот. За мене е многу јасен. Лука 2.40. А детето растеше и јакнеше во духот. Не растеше и јакнеше во телото. Нормално сега тој природен раст, како и ке секој дете, како и ке секој човек Меѓутоа овде се кажува за растени е во духот, исполнувајќи се со мудрост и Божјата благодат беше над него. Христос растеше во духот, како што ние треба да растеме во духот во тоа во тој процес на посветување. Но како? Јован 14 глава отворете сега. Осум до 11, овој случај кога Филип му вели, Господи покажи него таткото, а Исус му вели, Па толку време сум со вас и не ме ли позна Филипе? Кој ме видел мене, го видел и таткото. Тогаш како велиш ти, покажи ни го таткото. И сега десетиот стик. Но веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ги кажувам, не ги зборувам од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Ние сме Божие дело, создадени за правење добри дела. Исус бил истиот. Исус се што правил, се што зборувал, не правил ништо од себе. <clears throat> Совршено ни го осликал спасението. Спасението е можно само на тој начин. Не со замешување наши прсти. Верувате ли дека јас сум во таткото и таткото во мене сте стих? Ако пак не верувате, заради самите дела верувате, значи. Самите дела покажуваат, го покажува тој однос. И тоа дела кои што не се мои дела, со други зборови тоа се дела кои што таткото ги врши преку мене. И еве мислам дека беше Јован 8 глава Да, во Јован 8 да глава отворете за момент 28 стих. Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам само од себе, од, се, од себе, се извинувам, туку дека зборувам оно што таткото ме научи. Еве повторно лудира на крстот и повторно вели јас ништо не правам само од себе, туку тоа го прави и таткото преку мене. совршен пример. И сега ќе речеме, мора да има некој наш дел, како може? Па да, нашиот дел знаете ли кој е? Може ли со сила Бог да ве спаси, ако вие не сакате? Некој, јас сум разговарал со еден наш брат, кој што, за жал, ја му кажав дека се почнав да се дружи со едни други, значи од една друга деноминација, па затоа и превладува веројатно и тоа мислење веќе во, во неговите размислувања, тој тврдеше дека сите ќе бидат спасени. Ти сакаш, не и кеш ќе се спасиш. Демек, еде Бог со сила, не знам, ке те натрена. Кој е нашиот дел? Еле Вајд вели многу мал, ама без него, дури се мокинот Бог е немокен. Е да прочитаме. Но Божиот син се јави да ги острани гревовите, а во него нема грев. Гревот е опишен како беззаконие во 1 Иванова 3, 5, 4. Христос бил послушен кон сите барања на законот. Самиот за себе рекол, мило ми е Господи да исполнувам Твојата волја. Јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. Доека бил на земјата, тој им рекол на своите ученици, јас ги одржав заповедите на мојот отец. Јован 15.10. Со својата совршена послушност, Христос на секое човечко существо му возможил да ги слуша Божите, да ги послуша, значи, да може да ги држи Божите заповеди. Кога ќе му се покориме на Христа? Ева има нашиот дел. И знаете, кога некој ќе каже спасението е тешко, и тој исказ е точен, Меѓутоа, исказот дека спасението е лесно и тој исказ е точен. Зависи од кој агол гледаме. Па лесен е кога, како, како спасението не е лесно, кога ја не мора ништо да правам. Тоа е без мој удел, тоа е тотално Боже дело, целосно Боже дело. Видовме оправдувањето, посветувањето е Боже дело. Меѓутоа, од друга страна, Елен Вајт ќе каже, и тоа е факт, не мора Елен Вајт да ни го каже, ако имаат против оние кои што ќе не гледаат, дека најтешкото на човека му е да му ја предаде волјата на Отецот. Тоа е најтешкиот дел. Значи да се оно што ќе оправи Господ во вашиот живот, вие да викате амин. Амин. Значи така нека биде Господ. Тоа е најтешкото. Од тој агол ако гледаме, сме ние тоа е тешко. Ама зошто е тешко? Заради самите нас. Заради нашата значи, непослушна волја. Ако погледнете од друг агол, е толку лесно спасението. Ни само треба да му се предадеме. Значи, кога ќе му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце. Чувствата, значи, со неговите чувства. Волјата се слева во него, со неговата волја, умот станува едно со неговиот ум. Значи, размислуваме како што тој размислува, мислите му се покоруваат нему и ние го живееме неговиот живот. Тоа значи да сме облечени во облеката на Неговата праведност. И тогаш кога Господ не гледа нас, не ја гледа престилката од смоквини лисија, не гледа на нашите заложби, на она што ние сме постигнале направиле. Не, затоа што престилката од смоквини лисија се собствените дела, само праведност. Туку, Значи, и не ја гледа голотијата или изопачеността на гревот, туку облеката на неговата праведност со која е означена совршената послушност кон Господовиот закон. Која што пак совршена послушност кон Господовиот закон ја имал Исус и само Исус. И само преку Него, дали треба да се подсетиме на Римјаните 8 глава, преку Него, ако сме во Него, ние можеме да го исполниме законот. Ова има да ни каже само едно. Значи, овој наш дел, кој што кажавме, е, најтешкиот. Има една совршена илустрација во Библијата која што ќе ни каже што всушност ние треба да бидеме. Ние треба да бидеме глина. Глина во раците на грнчарот. И, гледате глината Грчарот, кај ќе стисне, ќе стисне, што може гледа. Она вика амин. Кај ќе замазни грнчарот, тоа е, нема друго, амин. Потоа знаете како за да се добие оној финален производ грнчарот за да добие, значи произведе некој сад ако сте читале ќе видите дека оние внатрешни скриени воздушни мелови кои што може да се најдат во глината па се па ја тепа малку со предходно, значи, во подготовката на глината, со чекан глината. И таа не се опира, вика, амин. Па, кога доаѓа оној процес на печење на глината, знаете, доколку се задржат, ако ги има тие воздушни меови, внатре ќе пукне салот. Нема да излезе да се произведе оној сад кој што... Е, да отвориме вака. Исаја 64 глава, 8 стих. Исаја 64 глава 8 стих. Ој стих не вели, па сепак наш татко си, о Господи, ние сме глина, а ти си нашиот грнчар, сите ние сме дело на твоите раци. А во второ послание до Тимотеј, 2.21, второ послание до Тимотеј, 2.21, И така, ако некој се очисти од овие, од неправдите, по, погоре, значи, спомнати, ќе биде сад за честна употреба, осветен, полезен на домакинот и приготвен за секое добро дело. Нашиот грмчар од нас како глина сака да направи сад за честна употреба, приготвен за секое добро дело. Е сега во тој процес, Ние како глина, сепак не сме буквално глина, онаа глина што ќе ја најдете по редиштата, туку не сме существа на кои што Бог ни дал слободна воля. Чи кажавме какви треба да бидеме, значи, постојано да му ја предаваме нашата воля на Господа, да викаме амин, амин, амин на се она што тој замислил да го прави од нас, а неговата цела е да направи сад за честна употреба. И сега ние можеме да, да му се спротиставиме. И то често пати се случува, па затоа и потребно е кршење. Еремија 18 глава, да се подсетиме на онаа сцена на Грнчарот. Каде бил пратен Еремија? Во куќата на Грнчарот. И што видел таму? Еремија 18 глава, трети и четврти стих. И така слегов во Грнчаровата куќа, токму работеше на Грнчарското колце. И штом ќе се расипеше во Грнчаровата рака садот, што би го направил од глина, тој пак правеше од неа друг. Како што ќе му се свидеше на грнчаро да направи? И ова не е лесно. Вие треба да видите глина и едноставно да целосно му се предадете на Грнчарот во рацете и да тој ве обликува како што тој сака, како што на него му се свиди некако што вие сакате. Значи, тоа е тоа. Предавање во Христови раце, во Божи раце. Господе, Твоја воля, нека биде. Тоа е единствениот наш дел. Останатото е Божие дело. Спасението е дар. Целосно негово дело. Евреите 9.11 И фала му на Бога што не се откажува Не ја фрла глината. Тој е упорен и сака да направи од таа глина сад со чесно, за чесно употреба. Туку упорен и понатаму од таа глина, значи оди до крај се додека не, не, го, не го направи тој сад. Нормално ако сега глината е толку непослушна, <laughs> во преносна смисла, нели? Тоа сме ние, ако не паднете на каменот и не се скршите, то тогаш спротивното се случува. Значи, евреите рековме 9.11. Што вели овој стих? А Христос, откако се појави како правосвещеник на идните добра и влезен низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, односно кој не е од ова создавање. Каде влезе Христос, кај се наоѓа Христос денеска? светиот, нашиот правосвещеник, моментално во светињата на светињите, во најсветиот дел од светињата, од небесниот шатор, кој што е ракотворен или неракотворен? Неракотворен, односно Божје дело, направен од Бога. И сега го отвориме во дела 7.48, ќе сватиме една многу битна вистина. 7.48. А Севишниот не живее во ракотворни храмови. Христос влезе во неракотворниот. Христос влезе и во храмот во Русалија, но што направи? Ги избрка сите надвор. Сакаше да направи чистење, храмот го претворите во Ајдучка пештера. Севишниот не живее во ракотворен храм. Што значи? Ако ние се обидуваме со своји раце да направиме храм, мислејќи на себе, значи, тогаш Севишниот нема да влезе таму. Тој влегува само во неракотворен храм. Значи, целиот оној процес да не го повторуваме. Христос е оној кој што сака да направи од нас тоа што тој всушност им го предочил и на фарисеите. За три дена, па некоја се случува дури за три дена и, и во, во животот на еден, на еден човек. За три дена се случуваат обратување. Па за еден ден, во еден ден 3000 души Петар крштео. Силата на Духот Свети вистина е <laughs> некојаш необјаснива. Како вета? Нити го гледаш од кај дува, нити на кај дува. Значи, сака да го разруши, тој е наш ракотворен храм и од него да изгради нов неракотворен, затоа што во, само во него може да пребива Севишниот. Значи, целиот овој процес на оправдување, посветување е долу рацете, без раце, без наше учество. Го видовме и нашиот дел. А ке видиме следниот, следната сабота, преку многу поучни примери од Библијата, уште еднаш дека нашето спасение е без раци. И преку примерот на Луцифер, кој што прв ја го прикажа оној начин на спас, само спасение, спасување значи, со своји дела, тој сакал да биде како севишниот, тој да Ама на кој начин? Самиот да стигне до тоа нешто, значи да биде свет без Божја помош. Ќе видиме преку примерот на Аврам, преку примерот на Уза, преку примерот на Навоходоносор, преку примерот на Ева и Адам и повторно преку нашиот најсовршен пример, Христос, за тоа следниот пат. Нека му е слава на Бога што спасението е само на ваков начин, никаков поинаков. Слава на Бога уште еднаш. Амин.